Հռոմի Պապը հուսով է, որ միջազգային հանրությունը կօգնի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Աշխատանքային քննարկումներ ԼՂՀ կառավարությունում։ Ընթացիկ տարում հադրութի շրջանում կատարվել են 223 միլիոն 365 հազար դրամի շինարարական աշխատանքներ։ Մարտակերտի մշակույթի տանը կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ։ Նշվել է Արամ առաջինի գահակալության 20-ամյակը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 55 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 550 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով Վիգեն Սարգսյանը նշանակվել է Պաշտպանության նախարար, իսկ Մովսես Հակոբյանը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մեկ այլ հրամանագրով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար է նշանակվել Յուրի Խաչատուրովը։ Էդվարդ Նալբանդյանը վերանշանակվել է արտգործնախարարի պաշտոնում։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը հուսով է, որ միջազգային հանրությունը կօգնի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Այս մասին Հովապետը հայտարարել է Բաքվում Հեյդար Ալիևի անվան կենտրոնում Ադրբեջանի կառավարության հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների եւ դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ։ Տարածաշրջանում կայուն խաղաղության փուլ սկսելու համար Հռոմի Պապը բոլորին առաջարկել է օգտվել ցանկացած հնարավորությունից, որ เป զի հասնեն այս հակամարտության գոհացուցիչ լուծման։ Ես համոզված եմ, որ Աստծո օգնությամբ ազդեցությամբ եւ ներգրաված կողմերի բարի կամքով Կովկասը կդառնա այն վայրը, որտեղ վեճերը եւ տարաձայնությունները կլուծվեն ու կհաղթահարվեն երկխոսյան եւ բանակցությունների ճանապարհով, ասել է նա։ Հռոմի Պապի խոսքով աշխարհը ցավոք մեծաթիվ հակամարտությունների ողբերգություն է ապրում, որոնք բռնկվել են անհանդուրժողականության պատճառով, որոնք իրենց հերթին հրահրվում են բռնության գաղափարախոսությամբ եւ ամենաթույլերի իրավունքների փաստացի մերժմամբ։ Այս պահին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու հնարավորություններ չկան։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Նրա խոսքով երկու նախագահների հանդիպումը հնարավոր կլինի, երբ հնարավոր դառնա համաձայնեցնել օրակարգը։ Այս պահին տեսանելի հերանեկարում նման հնարավորություն չկա, բայց բնականաբար բանակցությունները նշանակում են նաև հանդիպումներ, նշել է Արտակ Զաքարյանը։ Հիշեցնենք, որ Եհակմինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը հույս էր հայտնել, որ մոտ ապագայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները կհանդիպեն։ Եվրամիությունը ցանկանում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցում համապարփակ խաղաղ համաձայնության հասնել։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Մալենա Մարթը։ Ես կարծում եմ, որ դրան հնարավոր է հասնել միայն մարդկանց միջև հարաբերություններ ստեղծելով եւ վերականգնելով, ասել է Մարթը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂՀ-ի անցած տարիների ամենամեծ ձեռքբերումը քաղաքագետ Խաչիկ Գալստյանը համարում է անկախ Արցախի պահպանումն ու զարգացումը։ Նրա համոզմամբ այս պահին պետք է պարզապես ունեցածը գնահատել եւ բոլոր ուժերն ուղղել Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչմանը հասնելուն։ Ըստ նրա ապրիլյան պատերազմը թույլ տվեց գնահատել ունեցած ձեռքբերումները վերհանել թույլ կողմերը։ Խաչիկ Գալստյանն անընդունելի է համարում բանակցությունների հիմքում փոխզիջումների գաղափարը դնելը։ Ըստ նրա ապրիլյան պատերազմը մեկ անգամ եւս ապացուցեց, որ հակառակորդը ցանկացած զիջում օգտագործելու է որպես նոր դիրքերից նոր ուժերով ագրեսիա սկսելու հնարավորություն։ Ապրիլյան պատերազմը եկավ ցույց տալու, որ մենք Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման ուղիների հարցում դեռևս շատ անելիքներ ունենք։ Մենք երկար ժամանակ ընտրել ենք մի ճանապարհ, փորձում ենք փողզիչումային տրամաբանության լույսի ներքո հիմնահարցի լուծման բանալին ընտրել, եւ ապրիլյան պատերազմը եկավ ապացուցելու, որ դա փակուղի է։ Փորձը ցույց տվեց, որ փողզիչումը որպես որոշումների ընդունման տրամաբանություն գոնե Ղարաբաղյան հիմնահարցի դեպքում չկիրառելի է, նա անարդյունավետ է։ Մասնավորապես, եթե հարցը ենթարկում են երկու սկզբունքների՝ տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքների։ Համատեքստում ուղղակի այստեղ խնդիրը լուծում չունի։ Քաղաքագետափակ ուղուց դուրս գալու ելքը համարում է Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Նրա խոսքով Արցախը վաղուց ունի պետականության բոլոր ատրիբուտները եւ անցած 25 տարիների ոչ դյուրին ընթացքը, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն պայմաններում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը միայն ավելի են մեծացնում պետականաշինության ճանապարհին այսօր ունեցած ձեռքբերումների արժեքը պետության ատրիբուտներ, պետական իշխանության կայացած ձևավորված մարմներ, ժողովրդի բավարար քաղաքական եւ իրավական ինքնագիտացության աստիճան ապրել եւ արարել անկախ պետականության սահմաններում։ Անկախ նրանից ճանաչված է թե ոչ, բայց այսօր հաստը գոյություն ունի աշխարհ իր անկախության բոլոր անհրաժեշտ ատրիբուտներով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հոկտեմբերի 2-ին անցկացրել է աշխատանքային քննարկում Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք խոշոր գործարարների եւ այլ պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Այն նվիրված էր Արցախում գյուղատնտեսության հայեցակարգի ընդունման եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հետագա զարգացման հարցերին։ Վարչապետը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարին պատասխանատու պաշտոնի ստանձնման կապակցությամբ եւ հույս հայտնել, որ նրա կողմից առավելագույն ջանքեր կներդրվեն հայկական երկու հանրապետությունների միջև գյուղվոլորտում փոխգործակցության հետագա զարգացման համար։ Ըստ ուղղությունների ներկայացնելով Արցախում գյուղատնտեսության զարգացման ճանապարհն ու արդի հիմնախնդիրները, Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ տարիների ընթացքում կառավարությանը հաջողվել է զգալի ձեռքբերումներ արձանագրել, սակայն ցանկալի մակարդակի հասնելու համար անելիքներ դեռ շատ կան։ Ալիևան։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում եւս նոր բարեփոխումներ են սպասվում եւ այդ առումով շատ կարեւոր են փոխհամաձայնեցված մոտեցումները։ Հանդիպման ընթացքում խոսվել են երկու հանրապետություններում գյուղատնտեսության զարգացման հերանեկարների արկա միտումների եւ դրանց վրա տարածաշրջանային ու գլոբալ զարգացումների ազդեցությունների մասին։ Հադրութի շրջանում 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ պետբյուջեի միջոցներով կատարվել է 223 միլիոն 365 հազար դրամի շինարարական աշխատանքներ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Բնակարանային շինարարության համար ծախսվել է 79 միլիոն 576 հազար դրամ, որից 28 միլիոն 200 հազար դրամը ծախսվել է բնակարանների վերանորոգման համար շրջանի բնակիչներին շինանյութեր տրամադրելու նպատակով։ Շինարարության ավարտին է հասցվում Աժոկի եւ Ուխտաձորի միջնակարգ դպրոցների շենքերը։ Հասարակական եւ վարչական նշանակության օբյեկտների կառուցման համար ծախսվել է 7 միլիոն 240 հազար դրամ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ համաֆինանսավորվող օբյեկտների կառուցման համար ծախսվել է շուրջ 50 միլիոն դրամ։ 2016 թվականին ավարտին է հասցվել Արաքսի հովտում Հայաստանի ագրարային համալսարանի ուսումնական բազայի շինարարությունը։ Դումի գյուղում մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները։ Ավարտին է հասցվել նաեւ 7 բնակելի տանտանիքների վերանորոգում։ Շրջանում պետական բյուջեի բարերարների ֆիզիկական անձանց կողմից շուրջ 200 օբյեկտներում իրականացնում են շինարարական աշխատանքներ։ Ապրիլյան քարոզիա պատերազմը բազում ծրագրեր է ձախողել։ Հարազատեսողը կապիտալ շինարարության պետական պատվերի ծրագրերը։ Միջոցները ձեռնարկում ավարտին հասնելու շրջանի համար կարևոր մի շարք օբյեկտների շինարարությունը, որի համար համապատասխան նախադրյալներ է ստեղծված։ Դուք լսում եք լուրեր Երևանի Խանաքյարզեիթում բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական կլինիկայի բժիշկները Ստեփանակերտի Սարգիս եւ Ամալիա Կարապետյանների անվան հանրապետական բժշկական կենտրոնում իրականացրել են անվճար վիրահատություններ։ ԼՂ առողջապահության նախարարության գլխավոր ակնաբույժ Ռուզանա Ադամյանը տեղեկացրել է, որ վիրահատության են ենթարկվել 16 հիվանդ, ովքեր նախապես հերթագրվել ու գրանցվել էին, եւ հավելել, որ վիրահատվելու համար շատերն էին դիմել, բայց հիմնականում ընտրվել են սոցիալապես անապահով եւ բարդ վիրահատությունների կարիք ունեցողները։ Ծրագրի շրջանակներում որոշ հիվանդներ էլ ըստ Ադամյանի պետք է Երևան գնան համապատասխան ստուգումների եւ հետագա վիրահատությունների համար։ Մարտակերտի մշակույթի տանը հաճախակի են կազմակերպում տարբեր մշակութային միջոցառումներ։ Այս մասին ասել է մշակույթի տան տնօրեն Մհեր Անդրյանը, նշելով, որ տեղի երեխաները հաճախում են մշակույթի տանը գործող խմբակներ։ Նա ընդգծել է, որ մշակույթի տան գլխավոր նպատակը Մարտակերտի մշակութային կյանքի պահպանելն ու զարգացնելն է։ Նշենք, որ Մարտակերտի մշակույթի տան գլխավոր հովանավորը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանն է։ 2016-2017 թվականներին Instant Lessing ընկերությունն ուզում է ռոբոտտեխնիկայի նոր խմբակներ բացել Հայաստանի հեռավոր մարզերի ու Ղարաբաղի դպրոցներում։ Այս մասին հայտնել է ընկերության հիմնադիր Վահագն Պողոսյանը։ Հայկական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների աջակցությամբ ծրագրավորման եւ ինժեներիայի խմբակներ են արդեն բացվել Հայաստանի ու Արցախի 135 դպրոցներում։ Այսօր Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում ժամը 19-ին տեղի է ունենալու Գութան ազգագրական երկի բարի փառատոնը։ Փառատոնի պատասխանատու ժողովրդական երկիչ Արսեն Գրիգորյանը մրոն նշել է, որ այս կերպ նախատոնական տրամադրություն են ստեղծում Ստեփանակերտում՝ մի կողմից իրազեկելու ժողովրդին, մյուս կողմից էլ տոնական շունչ հաղորդելու։ Առաջին անգամ Գութան ազգագրական երկի բարի փառատոնն Արցախում է։ Այս կերպ մենք մեր սերն ենք բերել Արցախին ու արցախցիներին, եւ այսօր ամբողջական Հայաստանն ենք ներկայացնելու մեր ազգագրական երկերով, պարերով ու տարազներով։ Մենք պետք է պահենք մեր ազգային տեսակը ոգին, ամբողջ աշխարհին պետք է ցույց տանք, որ Արցախն ամուր է ու հարատև, նշել է Արսեն Գրիգորյանը։ Փառատոնային համերգին իրենց մասնակցությունն ունենալու մի շարք համույթներ։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Արամ առաջին վեհապար հայրապետի գահակալության 20-ամյակը մեծ շուկով նշվել է Լոս Անջելեսի Գլենդել բարձրագույն վարժարանի սրահում։ Միջոցառմանը ցուցադրվել է վեհապար հայրապետի գահակալության 20-ամյակի նվիրված տեսաերիզը, պատրաստված Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսյան լսատեսողական բաժանմունքի կողմից։ Վեհապար հայրապետն իր խոր գոհնակությունն է հայտնել ձեռնարկի կազմակերպման համար, հիշեցնելով, որ այս 20-ամյակը իր անձից անդին է անցնում այն եկեղեցական ու ազգային վեհարժեքներին, որոնց ծառայություն պատմությանը լծված է ինքը։ Արեմտյան քաղաքակրթությունը մեծապես պարտական է հայ ժողովրդին, Այս մասին նշել է կոնգրեսական Էդ Ռոյսը։ Նրա խոսքով տոնելով հայկական պետության անկախության 25-րդ տարեդարձը պետք է հիշատակել նաև հայկական քաղաքակրթության ավելի քան 3000 տարիները։ Հայ ժողովրդի ոգին, նվիրվածությունը սեփական մշակույթին եւ արժեքներին թույլ տվեց հաղթանակով թերթել պատմության ամենամութ էջերը, եւ արեմտյան քաղաքակրթությունը մեծապես պարտական է հայ ժողովրդին։ Այսօր հույսն այն է, որ հայոց ազգի երեխաների ապագան լուսավոր լինի։ Ես գիտեմ, որ միացյալ նահանգներում այն կլինի լուսավոր։ Ցանկանում եմ, որ այն լուսավոր լինի նաև Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում, ընդգծել է ամերիկացի կոնգրեսականը։ Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Նիհադ Զեյբեքչին սկանդալային հայտարարություն է արել հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձի հետ կապված։ Նա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ու գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե հեղաշրջման փորձի նպատակն է եղել Թուրքիան բաժանել ու երկու ստան ստեղծել։ Ցանկանում եմ 100 տարի առաջ գծված քարտեզն իրականություն դարձնել, ասել է նախարարը։ Երբ լրագրողներից մեկը հարցրել է, թե ինչ է նշանակում երկու ստանները, նախարարը պատասխանել է, որ Հայաստանը Իրան ու Քուրդիստան։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը մտափոխվել է եւ որոշել չվիճել Եվրանեստի հետ։ Հարաբերությունները վերականգնելու մասին որոշումը կայացվել է նախորդին։ Կառույցի հետ հարաբերությունները խզվել էին այն բանից հետո, երբ 2015-ի դեկտեմբերի 10-ին Եվրանեստն առաջարկել էր պատժամիջոցներ ընդունել Ադրբեջանի դեմ երկրում մարդու իրավունքների ոտնահարման պատճառով եւ պահանջել էր ազատել քաղբանտարկյալներին մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը սկսել է նախապատրաստվել աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլի առաջիկա հանդիպումներին։ Հայաստանի ընտրանին հոկտեմբերի 8-ին ընդունելու է Ռումինիային, իսկ 3 օր անց հյուրընկալվելու է Լեհաստանին։ Պատրաստվելով այդ խաղերին ազգային թիմը սկսել է մարզվել ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Ռուսաստանյան Խանտի Մանսիս քաղաքում ավարտին է մոտենում շախմատի աշխարհի մինչև 14, 16 եւ 18 տարեկաների առաջնությունները։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից տղաների պայքարում մինչև մինչև 14 տարեկան շախմատիստների շարքում 7 միավորով 4-րդ տեղում է Արթուր Դավթյանը։ Տղաների մինչև 16 տարեկաների պայքարում առաջատարը 8.5 տասնորդական միավորով Հայկ Մարտիրոսյանն է, իսկ մինչև 18 տարեկաների պայքարում Մանուել Պետրոսյանը առաջատարի հետ ունի նույնքան 8 միավոր։ Առաջնությունը կավարտվի այսօր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 5 մետր արագությամբ բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։